anasema na wale walioamini na watoto wao wakawafuatia katika imani tutawakutanisha nao alhaqna bihim dhurriyatahum tutawakutanisha na watoto wao peponi wama alatnahum min amalihim min shay na hatutawapunguzia lolote katika amali zao kullu mri'in bima kasaba rahin kila mtu atalipwa kwa vile alivyofanya aljazau min jinsi al'amal ndugu zangu waislamu kwa sababu hiyo mitume alayhi musallatu wassalam walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala watoto wema kabla hawajapata watoto walikuwa wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape watoto wema Nabii Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي rabbana taqabbal dua e mola wangu nijalie mimi ni mwenye kusimamisha sala mimi na watoto wangu e mola wangu zikubali dua zangu rabbi ja'alni muqima salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal dua watoto wanahitaji dua za wazazi ili watoto wafuate imani za wazazi na amali njema za wazazi inahitaji dua pamoja na juhudi kubwa za wazazi lakini kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanye wema watoto hawa kama walivyokuwa mitume alayhi salatu wassalam wakimuomba Allah hilo Nabii Zakaria alayhi salam قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء e mola wangu nipe kutoka kwako watoto wema e mola wangu wewe unasikia dua nabii zakaria alayhi salam akimwomba allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha ni sunna kwa wazazi kumwomba allah subhanahu wa ta'ala watoto wao wawe wema vijana wao wawe wema wasiwe waovu وهكذا كل رجل صالح كلا متمم يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين mtu anatakiwa kabla hajapata mtoto na baada ya kupata mtoto amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua hiyo qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya e mola wangu niwafikishe kushukuru neema za neema zangu neema zako ulizonineemesha mimi wa ala walidayya na wazazi wangu وأصلح لي في ذريتي وتنجنزي وتتوانغ بي وويما قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه niwafikishe nifanye amali njema unazozipenda wa aslih li fi dhurriyyati watengenezi watoto wangu inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin mimi nimetubia kwako na mimi ni katika wenye kujisalimisha kwako hakadha kullu ma, kullu rajulin salih kila mtu mwema anatakiwa amwombe Allah mara kwa mara kuwaombea watoto wake hao juhudi za mtu kwa malezi ya watoto hazitoshi bila kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu vijana hawa vijana hawa wa Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitufundisha malezi bora ya vijana hawa kwamba mzazi anatakiwa amwamrishe mtoto wake masala ya ibada tangu ni mdogo kabla albulugh kabla albulugh watoto wadogo waamrishwe kufanya ibada kabla albulugh wana sinu tamyiz miaka saba miaka nane kuanzia miaka saba ni watoto ambao wanaweza wakafanya ibada wakafundishwa ibada na wakazifanya sawa sawa tayari sinu tamyiz miaka saba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihi abi daud an abn bin shu'aib radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam muru auladakum bisalat li sab'i sinin muru auladakum bisalat li lisab'i waamrisheni watoto wenu swala wakiwa na umri wa miaka saba muru auladakum bisalah li lisab'i waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka saba wa hum abna'u sab'i wakati wao ni watoto wa miaka saba tu waamrisheni kusali wadhribuhum alaiha liashr wachapeni wakiwacha sala wakiwa na miaka kumi wachapeni wakiwacha sala mafundisho ya mtume sallam na maelekezo ya mtume sallam kwa watoto wazazi wanafundishwa na mtume sallam jambo hili muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab' waamrisheni watoto wenu sala na hali wao ni watoto wa miaka saba tu nani katika sisi ndugu zangu waislamu illa marrahim Allah nani katika sisi anayemwamrisha mtoto wake ende kuswali na miaka saba eti tunawaonea huruma kumbe tunawavuruga tunawaharibu watoto wetu huwezi kumwamsha mtoto wako ana miaka kumi eti unamwonea huruma mwache alale aidha ni baba au mama anamkataza baba asimwamshe mtoto wa miaka saba miaka kumi eti yeye bado hajawajibika kuswali naam lakini ndiyo mafundisho ya mtume saa sallam hayo wadhribuhum alaiha wahum abnau ashr wachapeni wakiwacha sala na hali wao ni watoto wa miaka kumi nani katika sisi anayemchapa mtoto wake wa miaka saba miaka kumi miaka kumi anamchapa mtoto kwa sababu haendi kusali nani katika sisi wafarriquhum fil madaji wafarikisheni katika sehemu za kulala msiwalaze pamoja watoto hao wakifika umri wa miaka kumi mafundisho na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu waislamu hakuna shaka kwamba mtoto unapomkuza kiibada kuanzia miaka saba yule mtoto anakulia katika ibada anainukia katika ibada baadaye hata ukukumwamrisha anakwenda mwenyewe msikitini kwa sababu umeanza kumwamrisha ukafuata maelekezo na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini baada ya miaka saba mtoto anasoma mtoto amemaliza mtihani wa, wa sekondari unamwamrisha kusali wapi unamwamrisha kusali wapi umewacha mafundisho ya mtume umewacha maelekezo ya mtume ni vigumu sana mtoto huyo sasa kuswali baada ya kwamba ana miaka 19 na 20 lakini miaka saba ukafuata sunna na amri ya mtume sallam mtoto yule atakulia katika ibada kila swala unamshika mkono unakwenda naye msikitini kila swala unamshika mkono unakwenda naye msikitini mtoto huyu anakulia katika ibada وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه mtoto anakulia katika sisi vile alivyozoezeshwa na baba yake mtoto ukimzoezesha ibada anakwenda katika ibada siyam miaka saba miaka saba miaka nane anafunga mtoto siyam anafunga kwa sababu nini baba amemzoezesha siyam na kufunga ramadhani ndugu zangu waislamu vijana hawa tujue kwamba ndio watakaonufaisha wazazi wao wazazi wakiwa wamefariki wazazi wakifariki watoto wapo duniani watoto hao wanawafaa wazazi wao kwa dua dua zinamfikia mzazi na ana thawabu mzazi wake kwa dua za mtoto huyo fi sahihi muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به au waladin salihin yad'u lah Mtume صلى الله عليه وسلم anasema akifa mwanadamu amali zake hukatika hana thawabu tena hafanyi amali amefariki ameshazikwa idha mata al-insan inqata amaluhu mtu akifa amali zake zimekatika hana thawabu anazopata katika kabr illa min thalatha isipokuwa kwa mambo matatu thawabu zinaendelea hata kama amezikwa illa min sadaqatin jariya isipokuwa kwa sadaka inayoendelea wakfu ameweka wakfu msikiti ameweka wakfu masahif ameweka wakfu kisima thawabu zinaendelea kwa sadaqatin jariya wakfu au ilmin yuntafa'u bihi au elimu inayopatiwa manufaa alifundisha watu ilmu watu wanapata manufaa kwa ilmu yake pia hiyo ni sadaqatin jariya thawabu zinaendelea kwa yule hata kama yuko kabri miaka na miaka au waladin salihin yad'u au mtoto mwema anayemuombea mzazi huyo au waladin salih au mtoto mwema mtume amemtia salih hakusema au walad qala au waladin salih au mtoto mwema atakayemuombea mzazi huyo pia dua zake zinamfikia kuida bisalih mtoto amewekewa sharti ya saleh mtoto mwema ina maana mtoto muovu hata akimwombea dua hizo hazikubaliwi kwanza hajui kuomba mtoto muovu mtoto muovu ataomba nini na hajui hata kumwomba Allah hajui idhan au waladin salih yad'u la mtoto mwema atakayemwombea mzazi wake dua zile zinamfikia rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wahakadha alawlad watoto wanatakiwa waombee wazazi wao waliofariki mara kwa mara katika sujud akiswali amwombee mzazi wake na wazazi wake rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira watoto wanatakiwa wasisahau dua hiyo kwa hiyo watoto wema ndio ambao wakimuombea wakiwaombea wazazi wao dua zinamfikia bali kullu amalin salih kila amali njema anayoifanya mtoto mwema thawabu zinamfikia mzazi wake الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز يقول ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره analolifanya mtoto mwema katika amali njema wazazi wake wana mfano wa thawabu zake mtoto huyu mwema wazazi wana mfano wa thawabu zake. Mtoto mwema akisali, wazazi wana thawabu. Mtoto mwema akitoa sadaka, wazazi wana thawabu. Mtoto mwema akifunga saumu yake ya Ramadhani, wazazi wana thawabu. Kullu amalin saleh, kila amali njema wanaofanya mtoto mwema, wazazi wana thawabu. Walidhalik Alhafidhu Nawawi rahimahullah fi sahihi Muslim wadaa baban unwanuhu babu babu ma yafaluhu au ma yablughu linsana min athawab baada wafatihi huu ni mlango unaoelezea thawabu zinazomfikia mzazi au mtu baada ya kufa kwake kwamba mtu zinamfikia amali njema thawabu za amali njema alizozifanya mtoto wao mwe, mtoto wake mwema zinamfikia thawabu hizo kila amali njema Allahu alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا ndugu zangu waislamu tunawajibika kuwafundisha watoto wetu na vijana wetu na kuwapa malezi bora ya Uislamu kuwapa malezi bora ya Uislamu watoto hawa wanapopewa malezi bora ya Uislamu la shaka baada dua Allah subhanahu wa ta'ala anawaongoza wanakuwa watoto wema ndugu zangu waislamu kila mmoja katika sisi anajua tabia za baadhi ya vijana wa Kiislamu mmomonyoko wa maadili yao tabia zao chafu vitendo vyao viovu vinavyofanyika katika nchi zetu kila mmoja katika muislamu anajua jambo la kusikitisha sana kwamba baadhi ya vijana wa Kiislamu wako na tabia chafu wako na tabia mbaya wavulana na wasichana kwa sababu ya kuweka mbali mafundisho ya dini yao vijana hawa wako mbali na Uislamu wala hawatilii umuhimu mafundisho ya Uislamu tabia walizonazo sio za Kiislamu kila mmoja anajua hilo hakuna anayepinga hilo hapa utovu wa adabu utovu wa heshima wa watoto hawa vijana hawa wa Kiislamu kuna watu wanaotoa sababu na hoja kwamba ni ukosefu wa ajira ndio maana watoto wanaiba ni waizi ni vibaka kwa sababu ya ukosefu wa ajira lakini za hapana si ukosefu wa ajira ni ukosefu wa malezi bora ya Uislamu hii ndio sababu kuu ya vijana hawa kuwa waizi ndio sababu kuu ya vijana hawa kuwa ni vibaka kukosa malezi bora ya Kiislamu na hii ni kwa sababu kuna vijana wengi ambao hawana ajira Wapo vijana ambao hawana ajira, lakini dini na malezi bora ya Uislamu yamewafanya watoto hao wawe na subra. Hawana ajira, hawana pesa, lakini tabia zao ni za Kiislamu kwa sababu wamepata malezi bora ya Uislamu. Yale malezi yanawazuia na, na tabia hizo mbaya. Malezi ya Kiislamu yanawazuia na wizi. Malezi ya Kiislamu yanawazuia na tabia chafu na tabia mbaya. Malezi ya Kiislamu wapo vijana hawana ajira lakini wana adabu wana tabia za Kiislamu kwa sababu wamelelewa malezi ya Kiislamu ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaelekeza lawama kwa wazazi mtume sallam anaelekeza lawama kwa wazazi ikiwa watoto wana tabia mbaya hawana malezi mazuri hawana adabu nzuri mtume anaelekeza lawama kwa wazazi في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة متومنا سيما كلا متوتو نزاليوا أنزاليوا كتك أمبيل لك إسلام كل مولود هذه كل كما إليه كل بدعة ضلالة جوهي كل مولود يولد على على الفطره kila mtoto anayezaliwa mtoto yoyote hata akizaliwa na pagani hata akizaliwa na baniani mtoto anazaliwa katika umbile la Kiislamu fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi mtume anasema wazazi wake ndio watakomtia katika uyahudi au katika ukristo au katika umajusi wa kuabudu moto na jua wazazi wake fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi kama tuntaju albahima bahimatan jamaa hal tuhissuna fiha min jadaa ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها mtume anasema hivyo kila mtoto anayezaliwa anazaliwa katika umbile sahihi la Uislamu lakini wazazi wake ndio wanomtia katika Uyahudi au katika Ukristo au katika umajusi wa kuabudu jua na moto. Vipi wanafanya nini? Si kwamba wanamshika mkono kwenda kanisani, la kumtelekeza mtoto hawampi malezi ya Kiislamu, wamemtelekeza mtoto wao mpaka ameingia katika Uyahudi au Ukristo. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Mtume anatoa mfano kama tuntaju lbahima bahimatan jamaa, kama mnyama anavyozaliwa anazaliwa hali ya kuwa viungo vyake viko kamili hal tuhisuna fiha min jadaa mnamkuta mnyama akizaliwa si, sikio limekatwa la baadaye baada ya kuzaliwa mnyama yule mbuzi yule yule mchungaji atamkata sikio au atapigwa pembe na wenzake akatike sikio lakini anazaliwa kamili ndivyo kiumbe chochote, mtoto yoyote anazaliwa katika umbile la Kiislamu sahihi. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi tunahoja kwamba watoto wa siku hizi ni wabaya, watoto wa siku hizi ni wabaya, wakati huu ni mbaya. Hakuna watoto wa siku, watoto ni sisi wenyewe, ndio watoto wetu. Siku hazizai watoto watoto wa siku hizi hawafai. Hapana, siku hazina watoto, ndugu zangu Waislamu wakati sio mbaya ni sisi ndio wabaya sisi ndio wazembe tunazembea malezi mazuri ya Kiislamu tunazembea tunayawacha naibu zamanana walaibu fina wama lizamanina aibun siwana wanahju dha zamani bighairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana mmoja anasema hivyo tunatia aibu na kukashifu zama zetu wakati aibu iko kwetu na aibu zamana na walaibu fina tunakashifu na kutia aibu zama zetu wakati aibu ziko kwetu wa mali zamani na aibun siwana zama zetu hazina aibu hazina kasoro aibu iko kwetu wanahju dha zamani bighairi dhambi tunazikashifu zama bila ya kosa lolote walau nataka zamanu lana hajana lau zama zilikuwa zinatamka zina ulimi zingetukashifu sisi ndio wenye makosa si zama hakadha ndugu zangu waislamu sisi tuna makosa mengi tunatakiwa tujirekebishe tuwe malezi bora ya Kiislamu sio malezi yoyote si bora malezi la malezi bora ya Uislamu ndio unaotakiwa na tuna mifano ndugu zangu waislamu msiseme hili jambo ni gumu labda mambo wakati wa masahaba hapana wakati wetu huu tunawaona wazazi na watoto wao wema tunawaona humu humu tunawaona watoto wao wema wana heshima nzuri wana adabu nzuri ni jambo linawezekana si kwamba jambo haliwezekani la hasha Allah akutuwekea jambo isipokuwa linawezekana kwetu Allah ametuumba sisi akatuumba vitendo vyetu anajua kwamba jambo hili linawezekana wanaliweza akatuumbia kwa hiyo kila mmoja anaweza hivyo na kama hawezi apate ushirikiano na wenzake ajaribu kutafuta ushirikiano na wenzake na waislamu wanatakiwa washirikiane wa, wa naye kwa ajili ya malezi mazuri haya ya Kiislamu ili watoto wetu watufae tukifariki lakini watoto wetu wamekuwa waovu ni aibu ni, ni masikitiko makubwa kwamba watoto wana majina ya Kiislamu lakini hawajui lolote katika Uislamu watoto wana majina mazuri ya Kiislamu lakini hawashughuliki hawa lolote katika mambo ya Uislamu hii ni aibu kwetu ni masikitiko kwetu ndugu zangu waislamu ya ayyuhalladhina amanu يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون enyi mlioamini kingeni nafsi zenu na ahali zenu wake zenu watoto wenu pia muwakinge na moto ina maana mwalee malezi mazuri ukienda msikitini mtafute mtoto uende naye msikitini usimwache nyuma qu anfusakum wa ahlikum nara waqudha an-nas wal hijara moto ambao kuni zake ni watu na mawe عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم واسمamizi wa moto huo ni malaika wakali wenye nguvu la ya'suna Allah ma amarahum hawamuasi Allah aliyoamrisha wayafaluna ma yumarun na wanafanya wanaoamrishwa nasallu Mola subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا رحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين